dersi Tevhid Allah'ı da öldürüyorum Musallık Rahimahullah'ın ibadet çeşitlerini zikrettiği tabi devam ediyoruz şöyle buyurmuştu ve enva'ul ibadeti leti emarallahu biha mislel islam vel iman vel ve ومنه ibadetlerden şunlar vardır dedi demişti dua ve havfu dua havfu ve reca ve tevekkül bunların hepsini anlattık ve rahbetu ve rahbetu ve kuşu ve haşyetu ve inadetu bunların hepsini anlattık en son rahmetullah istihanet kısmında kaldı şöyle buyuruyor Sonra abi şey ibadet işlerinin ibadet şey. işlerinin işte aynı Rahimullah şöyle diyor ve delilin istihaneti kavluhu Teala İyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn İstihanenin çeşidi İstihanenin delili de şudur Allah'a göre şu kavlidir İyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn istihane İstihane an talep etmek yardım talep etmek İstihane yardım talep etmek Şimdi İstihanenin ibaret olduğunu belli Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir İyyâkim ne'abdu ve iyyâkim istihane Yalnızca sana ibaret eder Yalnızca senden yardım ederiz Yalnızca sana ibadet eder Yalnızca sana senden yardım isteriz ayeti İstihanenin ibadet olduğuna dedi ibadet olunca Allah'tan gerekeni yapmak caiz değil bazı surelerinde şimdi burada geçen derste anlattık tabi e, takdimin mu'amul alel amir olayı şimdi burada sadece dedim sadece bu bazı belagat kaydeleri ve kuralları oradan çıkıyor takdimin mu'amul alel amir yufidul hasr kaydesi yani önce gelmesi gereken sonradan gelmesi kaba bir tabirle tabir önceden gelen şeyin sonradan gelmesi hasır ifade eder biz bunu geçen derste anlattık şimdi bu ayet bir şekilde görüldü ki ancak Allah'ın güç getirebileceği bir şeyde Allah'tan başkasından yardım istemek nedir şirktir çünkü tatlıya bulunanlar alel amir olanlar Bunu anlattık sizin adını işte oraya müracaatlar Şimdi de dikkat Bu ayette istihanenin yani duanın sadece Allah Azze ve Celle yapılacağı gayet açık Gayet açık Çünkü birinci sebebi hatır var Hasır sadece Türkçe karşılığına sadece diyebiliriz yani hasrın asıl manası itibatı hükmünün hükmünün veya bir şahsın nefsinin anlasıya bir hükmü bir şey hakkılık başkasından o hükmünü yapmak yani ibadeti Allah Azze ve Celle yani İslami hani Allah Azze ve Celle e, hakkılık başkasını nefretmek yani başkasının İslami bulunmak tamam burada hasır var birinci delil bu ibadetin İslam'ın fazla Allah'a ve Celle yapılacağına bağlı çünkü hasret şey yine ibadet olduğu gayet hak etmeden çünkü Allah ve Celle böyle dememizi istiyor şimdi birincisi, birincisi ne? ibadetin ibadet olduğunu belirleme istihane hasret hasret bu ayet içinde diyor bu ayet nasıl delalet ediyor? iki yönlü delalet ediyor İslam'ın Allah ve Celle yapılacağına birincisi burada hatırlat yani sağ Allah Azze ve Celle sadece belirten hitapla bize yöneldiği için bize yöneldiği için bu hitabı biz anlıyoruz ki sadece sen Allah'a sordu birincisi ikincisi Allah Azze ve Celle bize böyle denilmiş istiyor yani yanında sana ibadeler yanında senden yardım çünkü bunu söyleyen Allah Azze ve Celle ama böyle söylememizi bize bildiriyor Allah Azze ve Celle yani burada bir e, Allah Azze istek var Allah Azze ve Celle bizim böyle dememiz istiyor şey ya biz de böyle dersek ne yapmış oluyoruz Allah Azze ve Celle'nin isteğini yerine getirmiş oluyoruz Allah Azze ve Celle'nin isteğini yerine getirmek demek ibadet ancak burada kendi noktası var acaba bu ayet yani biz böyle getirirken bize şöyle bir itiraz gelse bu konuda muhalefet edilmez siz bu ayeti getiriyorsunuz ama bu ayet size reddiye hatta bu ayette duanın ibadet olmadığını olmadığı vardır ve bunu da şu şekildeki bir tabirle önümüze sunarsın mesela dese ki çünkü Allah Azze ve Celle yalnız sana ibadet eder Yalnızca senden yardım dileriz diyor Bu da anlaşılıyor ki İstiane yani Allah'tan yardım istemek ibadet değil Neden? Çünkü Allah ne diyor yalnızca sana ibadet eder yalnız senden yardım diler Bizim bu götürdüğümüz ayeti adam mukabil olarak karşılık olarak ve diyor olarak koyabilir der ki Mesela sana sorar adam senin delilin nedir? Allah'tan gayetin Allah'ın İslam'dan dersin Fatiha suresi Sen ona sorsan senin delilin ne olur Fatiha suresi Nasıl olacak bu? Birincisi şu Diyecek ki bu Fatiha suresinde istianının ibadet olmadığı Çünkü neden Allah diyor ki yalnızca senden ibadet Senden sana ibadetler ve senden yardım dileriz Ve bu ayette anlıyoruz ki ibadet şahane ibadetten ayrı düşün e böyle olunca da benim onu Allah'tan gayrısına sarf etmem Allah'tan gayrısına sarf etmem şirke düşünmez e bir kısmına geldim bu sadelik imanın üzerine değildir imanın üzerine değildir vesaire sevgiler şimdi öncelikle buna cevap şudur burada şahanenin bir şey ibadet olduğu açık ancak bunu vasfı ayrı zikretmesi ayrı olduğunu beraber etmesi bunu ben de kaydelerde anlattık mesela Allah böyle de ne diyor kim Allah'a meleklerine, reçüllerine Cibril'e, Mikail'e vesaire düşmanlık ederse Allah da kafirlerin düşmanıdır bak ne dedi kim Allah'a meleklerine sonra reçüllerine sonra Cibril'e, Cibril'i meleklerden değil mi? Evet, evet lafız olarak lafzen ayrılması manen ayrı olduğu manasına gelmiş çünkü bunların, bunların bir kısmına değinmiş bu geçmiş lafzen çok var yani buna benzer mesela orta namaza dikkat edin şey namazlara dikkat edin de orta namaza da halbuki namazlara dikkat edin dediğimde ne var orta namaz içinde var ama Allah bu şey'i ala şey'i ehemmiyeti bu belagat dinde çok açık vadeh nefret kimsenin itiraz etmediği bir olay ne? bazen bir şey bir şeye affolunur ehemmiyetinden dolayı yoksa illa ayrı olduğundan dolayı değil mesela dersin ki Türkçe'ye yazmıyor diyelim ki bir sürü A sınıfında bir tane talebe var bu talebelerin içinde kim var? Ahmet diye birisi de var Özür talebeleri A sınıfındaki talebelere ikram et Ahmet'e de ikram et Türkçe'de bu caiz mi? Çok açık caiz değil mi? Halbuki sen talebelere ikram ettiğin zaman A sınıfındaki talebelerin içinde de Ahmet olduğuna göre Hepsi buna dahil değil miydi zaten? Ama sen özellikle laf sana neden bir şey vurgulanmak için işte böyle istihaneye vurdu var yoksa ibadet olmadığı değil Mesela İmam Behal tefsirine bakın ayrımın sebebini anlatır İmam Behal bu ayrımı bizde Hatiyat suresinin tefsirinde söyler Der ki istihane ibadet çeşididir Önce ibadeti toplu manasıyla zikretmiştir diye Allah Azze ve Celle sonra da tafsiline dönmüştür yani sen ibadet dediğin zaman yalnızca sana ibadet eder çünkü sen ibadet toplu manada zikretmişsin manada getirmişsindir yahut bütün çeşitlerinde sonra istihaneden bahsetti sanki ta, e, tabir tanekse ne oldu ibadetin tavsiyeline dönmüş kuldu yani içindeki çeşitlerden bir tanesi bir tanesini Allah Azze ve Celle özellikle yükseltmiş oldu bu da ehemmiyetinden dolayı bu çoktur yani mesela asıl suretine bakın yatavasav bil hakkı yatavasav bil sabr ancak hakkı ve sabrı tavsiye edenler harika mesela hakkı tavsiye eden hak nedir? batılın peki batılın zıttı ne? İslam'da sevilen razı olan Allah razı ve Celle'nin istediği sevgiye razı olan her şeyin ismidir hak hak dinde hak olan her şeydir istenen razı olunan sevilen her şeyin ismidir çünkü umut şimdi Allah razı ve Celle Fatih Asr suresinde ve tevasal bil hak hakkı tavsiye edenler dediği zaman bunun için de zaten sabır yok mu? sabır ilk öncelikli gelmez bu kadar önemli şimdi Allah buraya Kur'an'da ne buyuruyor sabırla yardımla Allah'tan şey namaz ve sabırla Allah'tan yardım şey yani çok öncelikli bir ibadet sabır gel gel ki hakkı tavsiye edenler dediği zaman zaten sabır, sabır içine giriyordu ama Allah Azze de Celle buna rağmen hakkın içinden bir yine soyadan hikmeti ne dedi ve sabır tavsiye edenler halbuki o zaman burada ne var gerek Fatiha'da olsun ne olay var aslında birçok olay var birincisi şu olay var bir esafı şeyin ale şeyin bir ehemmiyeti bir şey bir şeye atfedilir ehemmiyetinden dolayı yoksa ayrı olduğundan dolayı değil bu birincisi ikincisi ayette şu olay var ee, atful kas olan bir şeyi umum olan bir şeye atfetmek bu da çoktur yani çoktur aynı öyle Türkçe'de verdiğim örnek gibi A sınıfındaki talebelere yardım et Ahmet'e de yardım et bir vurgu vardı onlarda burada bir sorun yok o yüzden bunların getirdiklerine getirdiklerinin çıkarılıyor zaten bunun dersleri önceki derslerde şimdi ee, buraya bir kazanalım inşallah şimdi Allah subhanahu wa ta'ala ne buyurdu diyor ki İyyâke na'budu ve İyyâke yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dilerim bunu dönmemizi istiyor bunun ee, mefhumunu bunun gerektirdiklerini içerdiklerini yaşamamızı istiyor Allah'a şimdi ibadet ve yardım talep var burada değil mi? Evet yalnızca sana ibadetler yalnızca yardımcı şimdi insanın yaşamak istediği din ve bu dindeki yapacağı bütün işler bu iki şey bakmalıdır bu çok aslında Fatiha suresinde suresi hakkında istimbar eden çok önemli bir şey dikkat edin dinin hepsi bütün dinin bu iki şey etrafında olmalı İyâken amdu ve iyâken Şimdi burada ibadet ve halabet var tamam Şimdi Şeyhul İslam İbn Teymiye'nin dediği gibi Allah'tan başkasına ibadet edilmemesi ve Allah'tan başkasından ne? İstihanede bulunmaması neden? Dikkat edelim çünkü ibadet tevhidin kısımlarının yani hangi kısmının gereksizlerinden doğru mu? ibadet yaken abudu yaken ibadet ve ne var biz burada? talep var yardım için var ibadet tevhidin hangi kısımlarında? peki istihane yardım talep etme tevhidin hangi gereksizlerinden? rububiyet ve ibadet şimdi kavim İyâken abidu yalnız sana ibadet ederiz bu tevhidin hangi kısımlarında yalnız sana ibadet ederiz peki yalnız senden yardım isteriz rububiyet rububiyet ve ikinci neden çünkü istianede talep etmede hem onun sesinin duyabilmesi şey hem onun senin sesini duyabilmesi var Allah Azze ve değil mi? Evet duymak istemeden isim sıfatlardır sözden sana ne var yardım eden tale, yardım eden yardım isteyenin yardım talep edene neyi var Allah'ın icabeti var değil mi? bu da yine neyden isim sıfattan talebine icabet edip üzerindeki mesela belayı kaldırması var bu neden ümmiyetten değil mi şifa veren öldüren dirilten yardım eden bunların hepsi neyle alakalı mecburiyetten olayın içinde yine kadir olabilmesi var ondan yardım istediğin zaman üzerindeki belayı def etmede kadir olabilmesi var kudret ne hani sizin sıfatlanan rububiyettir şey işte Şeyhul İslam Ümit Emir'in işaret eder o yüzden o yüzden dinin hepsi bu şeyden o yüzden Fatiha neyin anlatısı içinmiştir kitabın anlatısı içinmiştir mevzuiyeti isim sıfat yani üç taksimata tavsiye olarak gittiğimizde bu üç taksimat çünkü aksi halde meselinin ilmi dakik noktasına indiğimizde tevhid ikidir yani bu da nedir? Rüzgar tevhidi ve isim sıfatları rüzgar bu isim sıfatları rüzgar tevhidi bu ikisini ayrı edemezsin ikisini ayrı edemezsin tabi yani mesela evet bilmedim bakalım şey mi e, tarif ne bileyim nedir Allah'ın fiillerinde e, Allah'ın fiili, fiili iki sıfat evet. mesela yardım istemek şimdi rızık vermek hangi tevhidden uluhiyet istemek değil mi uluhiyet tevhidden e, rızık rızık Allah'ın ismi de uluhiyet rızık yardım sıfatı ayrıca öyle misin ebeden lazım o yüzden baktığım zaman selefin ilk dönemlerine tevhidin üç kısmına ayrılması olayı meşhur değildir iki kısmına ayrılmışlardır deminki demişler ki tevhidul talep tevhidul talep ve tevhidul e, marife talep tevhidi ve marife talep tevhidinden tutup ilizmet talep tevhidi marifet tevhidinden tutup ümmet yani ne vuruluyor ve içinde o yüzden baktığımda hangi taksimat daha hayırlı daha ilmi desek tabii ki selefin sonlarını yaptık çünkü hakikaten ilimden bazında içe ayrıldığın zaman bazı şeylerden kurtulamazsın o yüzden tevhidi ikiye ayırdığın an yani tevhidin talep ve tevhidin marifet şeklinde talep etme tevhidi, marifet bilme tevhidi iki kısma ayırdığın zaman birçok işgal çözülür birçok mevzunun içinden çıkılır bunların hepsi Rabbimin e, yoluyla kitab-ı tevhidde tabi taksit edilmiştir ama külli imanı olarak kabı olarak bunu görebilirim bu çok önemli önemli o kadar acayip mevzuları çözer ki öyle işgalleri defeder ki gerek tekfir mevzularını anlamada olsun gerek uluhiyet tevhidinin mahiyetini, uluhiyeti mahiyetini anlamada olsun bunlar çok yardımcı bir e, şeydir halıftır bunlar bir tarafıdır bunlar ince ayrıntılar bak çok ince ayrıntılar tamam halep tevhidinden kısıt uluhiyet neden halep demişler çünkü uluhiyette bir istek var yani ibadet ederek Allah'tan bir şey beklemek marifette şey uluhiyette isim fatta ne var bilme var yani Allah'ın isimleri şöyle şöyle isimleri var böyle böyle bu işte Allah'ın uluhiyette şunları şunları yapabilmesi var sadece bilmeyle alakalı uluhiyet ise taleple alakalı o yüzden uluhiyete e, talep talep uluhiyete ve isim sıfatı isim var bunu böyle bulacağız o yüzden baktığımız zaman e, hakikaten ileride göreceğiz çok acayip e, istidaller sunmaktan oldu yani bir şey var işte anneyi sadece uluhiyet olarak görsen şimdi her zaman şunu söylüyoruz her zaman şunu söylüyoruz ne diyoruz biz yıllardır mesela biz nasıl bildik yıllardır şöyle bildik tevhid üçe ayrılır doğru bu istihanede şirk koşmak bu da şirk koşmak batıl böyle bir şey yok istihanede şirk Allah'tan yardıma yardım istiyorsa insanlar nasıl biliyor insan ilgisi şirk koşuyor bu eksiktir eksiktir hata bile diyor ederiz batıl çünkü öyle dediğin zaman ona haksızmış olursun haksız olmuş olursun halbuki Allah'tan gayrısından yardım isteyen tevhidin üç kısmında şirk koşmuştur şimdi Allah'tan gayrısından yardım isteyen onun dediğine inanmıyor değil mi? hem de en başta gelen inancıdır yani onun ona yöneliyor çünkü bunlar hangi şey hem isim sıfat hem peki o bildiği zaman ne yapacak ki? sana yardıma geldi bana yanlışım bu ne? duyması isim sıfat yani ediyorsunuz yani ibadet uluhiyet o yüzden bunlara dikkat edilmiş bunların hepsi imza ayrıntılar mesela şöyle bir soru sormuş hani zaten mesela fıtrat tevhidin üç kısmından hangisine dağılır ne hangi tevhid fıtrı yani mesela her zaman şu, şu an oturuyor değil mi? Bunu diye tevhidi fıtırıdır tevhidi şu kısmı da fıtırıdır o yüzden her zaman söylediğimiz olay var Rububiyet tevhidinin dahi en baştan işlenmesi lazım Bak fıtri olarak dediğimiz olay var ya onu bile biz en baştan işlememiz lazım Rububiyet tevhidini dahi Fıtrat içine de delalet eder Delalet eder veya buluyor tevhidini biz sadece Allah'ın varlığının fıtri oluşu olarak anlatar anası babası onu Yahudileştirir Hristiyanlaştırır derken fıtrattan çıkarır Yahudileştirsin Hristiyanlaştırsın ne olacak ki? Değil mi? Buna, onlar zaten Allah'a inanmıyor mu? Eğer fıtratın değişmesi nasıl olacak ha? Onlar zaten Allah'a inanmıyor mu? E, fıtratı değişmiş denir mi onu? Eğer fıtrat sadece bilgiyorsa Allah'ın varlığına delalet ediyorsa Yahudiye Hristiyan olan bir insanın fıtratı değişmiş denir mi? edenler değil mi? Onlar Allah'a varlığına inanıyor Değil mi? Peki analizası mı Yahudileştirir veya Hristiyanlaştırır veya müşrikleştirir Neyde müşrikleştirir? Rüziyetten ömürlükten mi kimsin? Üçünde de İman Allah demek ki bu içinde de var o yüzden kendini bir almak olduğu zaman ya işte bir şeysine yardım istiyor diye iki adam hayatında belki ya seni anlıyor ya seni sen hayatını bana reddeder fıtratını ya Allah onu da etme ben bak buraya kadar anladık mı şunu Mevlid Rahimallah ne demişti? Ve delildir istianeti İstianenin delili Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir İyâke merdi ve iyâke mutlanın Ve fil hadis Hadiste ise hadis olarak şunu da belirtiyor İza istehamta İstehamta yardım isteyeceğin zaman Allah'tan iste Bu da gayet haklı zaten içimizde İbn Abbas'a Mağlup Nebi Sallallahu İbn Abbas radıyallahu anh'a bir vasiyet Dilemektir Allah'tan istemeyeceğine varmış Ondan gayet haklı Tekatiyumul ilmiye babından ve teratiyumul ilmiye babından İslam'a dört kısma ayrılabilir Birincisi Allah'tan İslam'a bulunmak Bir de içerisinde neyi babları Oyun oyunu İşte ona havale etmeyi Kafirliğe ve cemiyeti ibaretine gerektirir Bir de Allah'tan başkasını almadığını Çünkü ilakin abudu ve ilakin İkincisi güç yetirebilecekleri şeylerde mahlukatlar vardır Caiz Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi ve teavenu alel birri ve takva birlikte ve takvada ne yapın yardımmış ancak buna rağmen seleften bazılarına gelmiş diyor ki ben her şeyimi Allah'tan isterim seleften mutluluklardan hatta yemeğindeki tuzdan daha tuz hakkında daha yani yemeğine tuz talep ederken ben bunu Allah'tan isterim üçüncüsü güç getiremeyeceği şeylerde yani güç getiremeyeceği şeylerde hazır bulunan bir yardım istemiş mesela kardeş zaten şu günahı taşıyalım demiş buraya anladık mı? hazır bulunan bir insanla yanında güç, güç yetiremeyeceği bir şey istemiş şimdi burada ince bir nokta var buraya dikkat edin inşallah yazmayalım buraya, buraya bakalım bakın Şimdi Üçüncü kısmı güç hazır bulunan bir insandan güç getiren olacağı Mesela sen oturduğun evi beğenmiyorsun Yani oturduğun evi çok beğeniyorsun pardon Ama oturduğun mahalleyi semti beğenmiyorsun Çok sevdiğin de bir semt var Ben bir arkadaşım var ya kaldırıyorsun Gel şu binayı kaldıralım Çok yardım et bina 5 katlı Kalk ya e, kaldıralım Şunu kaliteye taşıyalım Kalk kaldıralım Anadolu'ya takım taşıyalım bu nedir peki? Billah mıdır? Bu şirktir. İnşallah şirktir. Şey Eğer yani sen özel güçlere şey özgün inanırsan, ibadet manasında kalb, kalbin ona neyle derse, içinde korku, azim, zul bulunursa o zaman şirktir ama aşağıda ne bir billah mıdırmış o Bazıları bunu İslam'ın kısmından sayar, bu boş iş. Hani daha tarafına şaka da yapabilirsin. Gelsene şu arabayı yerinden kaldır da altın konusunu. Mesela bunlar lav bunlar yardım etmeye şu kamyonu kaldıralım tabi tasarruf gücüne inanarak bunu söylersen bu şirk şey. dönmüşü ölülerden yardım sana bu bir şey çünkü neden ölülerden ancak kim yardım ister tasarruf gücü olduğuna inanamıyor ama gelsene ya şu kamyonu kaldıralım diyende bir aranma dedim tamam mı önce önce bir nokta olarak insan öylesine de veya veya belki bir çoğu güçlü adam vücut geliştirmeye gitmiş olmuş arabayı şöyle iki tekerini kaldırabilirsen halbuki gitsen normalde çok zordur anlatıyor mu? bu adam halter çalışıyor alakalı hal yani evet. sonra Müslüman Rahmanallah ibadet çeşitlerinden işte ağzı geçti ne buyurmuştu? ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرهبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعانة الاستعاذة استعاذة استعاذة dediği şu oluyor kul euzu bi rabbil falak kul euzu bi rabbil Şeade nedir ahlak? Öncelikle konuşuyorum. Alimler tarif yaparlar. Yani güzel tariflerinden bir tanesi El harabu min şeyin tehâfuhu ilâ men ya'sin kamin. Korktuğun şeyden seni ondan koruyacak birini ne yapmak? Kaçmak, sığınmak. Yani istiaze o zaman ne? İstiaze, sığınmak. Bunun bölümünü felak ve mahsul olur. Zikret ve menna ayetlerle felak ve mahsul. Kul eûzu bi rabbil halak Kul eûzu bi rabbil nas Bekiden selafın Rabbine sığınırım Bekiden insanların Rabbine sığınırım O zaman bu iki ayet neye dedik? Sığınmanın ibadet olduğuna dedim ve Allah'tan gayrısından yakınlanacağına dedim Türkçe'de işte istiazeye ne diyoruz dedik sığınmak Bu da ibadet çeşitlerindendir Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi Feyda karatel Kur'an billahi mineşşeytanirracim Kur'an okuduğun zaman racim şeytanından Allah'a Allah'a Şimdi Muhammed bin Abdülvehhab'ın sorunu Muhammed bin Abdülvehhab'ın evde kitabetin hiç akışı böyle nasıl bu kadar bastırdı birader Bunun bir de sorunları var Kaç tane sorunu var alimler Bunlardan bir tanesi seçimlerinin sahibi Der ki ulemalar Allah'tan gayrısının taazede bulunmanın caiz olmadığı yönünde icma etmişlerdir o zaman eûzu e, e, ne demek ayeti eûzu e'atosimam elteci'u demek acaba ne dersin Türkçe'de siyah ne demek ak, e, siyah ne demek karabaş beyaz ne demek ak demek kırmızı ne demek al demek mesela eş anlamlarıyla veya yakın anlamlarıyla tarif edersin lazım eûzu ve elteci'u e'atosimam Arap'ını anlatacak Arap'ın anlatırken elbette tabi Arap olmanın zamanı bunları bilmemiz çünkü yani edelim bunların bu alakız gelmez alakız bunların hatalı çıkmış o zaman Eûzü Arap'ın elbette öğrenmiş Şimdi ayette ne buyurdu Allah subhanahu ve teala Kul eûzü bi rabbil felak Felak nedir? Al-felaku hiye subuh subuh helak subuh demek yani sabah tamam o zaman diyor ki ben galiba sabahın Rabbine sığınacağım şimdi böyle bir kavram şey bazı ilim ehli istiazenin yani sığınmanın Rabbi felakın yani Rabbi felak sabahın Rabbi şimdi bak ayette ne buyuruyor sığınma var ve selam Rabbi var iki şeyden bahsediyor de ki ben felakın yani sabahın Rabbi olana sığınırız şimdi bazı ilim diyor ki işte azami yani bu sığınmanın sabahın Rabbi ile beraber zikredilmesindeki münasebet nedir? Hani sığınırım da neden Rabbe sığınır? Sabahın Rabbine sığınır yani sabahın Rabbi ile beraber zikredilmesi diyorlar ki Allahu Alem çünkü bu hakikaten siyahlar bazen delalet ediyor bir de Arap dilinde bir tıkmallık olayı var böyle bir zevk olayı var anlatabiliyor muyum böyle siyah sibaklarının çeşitli manaları beyan etmek adına siyah sibakla önem verirler ki Allah Azze ve Celle'nin kelamına hiçbir şey zaten de olamaz diyorlar ki nasıl ki Allah Azze diyor ki Allahu Alem şöyle bir münasebet mümkündür bu ayet nasıl ki Allah Azze ve Celle geceyle gündüzü evri çeviriyor yani birbiri ardınca kılıyor ve halden hale sokuyorsa yani Rabbi, sabahın Rabbi diyoruz ya nasıl gözlerinin diyor birbiri ardına getiriyor sabahı açıyor birbirinin ardına e, aralıksız getiriyor aynen de diyor mekruh kerih görülen mekruh olan istenmeyen şeyin değiştirilmesi kötü halinden iyi haline çevirmesi makamına uygun geliyor yani nasıl sen bazen mesela şöyle dersin ey azabı şiddetli olan bana rahmet alime bu izin vermesin veya ey rahman olan kafir kavmi bırak Çünkü ey merhamet eden tamam Allah benim yaptığı her şeyi yaptı ama makama uygun mudur? dua bilmesi gerekir çünkü bunun sebebini bilmemizdir ve baktığın zaman Resulullah Sosyal'ın sünneti buna net karar eder Allah Resulü Kutsan'ın Allah Subhanahu ve Teala'da isterken makama uygun dualar da etmiştir yani nasıl bir kul nasıl dua eder Ya Rahman bana merhamet Ya Resulullah bana Şimdi Ya Gafurur Rahim beni bağışla Ya Kudret sahibi Ya Kadir üzerimdeki belayı kaldır Anladın mı? peygamberlerin dualarında da bütün şeyler var mesela peygamberlerin dualarının çoğunu da hak var hak mıdır? terbiye var. ya Rabbi beni ıslah et sen terbiye var bak terbiye edemez bakın makama uygun dua peygamberlerin menüzünde de dualarında da şimdi durum böyle olmuş sabahın Rabbine sığınan bölümde şimdi sabahın Rabbi Allah Azze ve Celle geceyi gündüzü bir ağzına getiriyor halden hale sokuyor yani ya Rabbi sen nasıl bu sabahın Rabbisin sabahı gördüğün zaman getirirsin gördüğün zaman kaldırıp yerine geceyi koyarsın vesaire nasıl halden hale sokuyorsan şu an benim üzerimde olan bu kerih olan şeyi de ne yap ya bu başıma gelen bu felaketi de ne yap halden hale sok yani kötü halden hale sok iyi hale sok şey yani o yüzden diyorlar bu şekilde makama uygunluk var o yüzden aynı böyle bakmışlar Kur'an sünneti hep dualar yardım istemeler hep böyle makama uygun şekilde yapılmış işte böyle Allah subhanahu ta'ala'dan işaret var yani seslerin fiil fiil de buna değerli peygamberlerin dualarının çoğu Rab'la alakalıdır Rab lafzı çünkü Rab en ünlü manalardan bir tanesini içerir terbiye eden, ıslah eden her şeyin mülkü sahibi eden her şeyin mülkünden mülkünün sahibi olan da her şey isteyebilirsin sen bunu mesela e, ey şedidin ikaz ey azabı şiddetli olan bana merhamet et o şey ey ee, işte yani ey mesela aziz ey izzet sahibi ya ey kuvvet sahibi ee, işte hastalığını gider bunlar pek uygun değil ama ne dersin mesela ey şafi şifa veren bana şifa ver bak bu uygundur bunların hepsi ne bundan ne dolayısın ama mesela Rabbe baktığında Rabb tüm her şey için oluyor Ya Rabbi bana rızık ya Rabbi hastalığına gider Ya Rabbi bana merhamet neden? Çünkü Rabbin o kadar onun manası var ki Tabi o kadar onun manası var ki ben makamı uygun olarak böyle bir şey söz konusu değildir Bak bütün makamlara uygun diyor aslında Ama e, işte bazıları da vardır öyle makamı uygun değildir O yüzden alimler bütün bu istimbatları, istidlallerden ortaya çıkardıkları bir sonuç var makamı uygun diyorlar işte bak buraya baktığın zaman kulağıda duran bir salah salatın Rabbinin salatı yani sabahın Rabbinin buna ne dedim aslında ünlü tabirde makama münasip olan şey ile Allah'a teveccüh eder teveccüh ederiz biz Allah'a neyle vasıflarıyla isimleriyle sıfatlarıyla teveccüh ederiz Allah'a işte bu olaya makama uygun şekilde Allah subhanahu ve teala tevessül etmiştir tabi bu surenin önemi çok büyük bu iki surenin özellikle önemi çok büyük diğer, diğer surede açık kudaydı Rabbimiz insanlara Rabbine sınırın tabi ki surenin önemi çok büyük sure Fatılan buyuruyor ki elem tera ayatin umriletin leyla lem yura mislihunna kat ve yüzü rabbil felak Elhülah denir benzerleri hiç görülmemiş olan söyledir bu gece indirilen bir takım ayetleri görmedim denir şöyle bir kulağını bıraktın salak mı kulağını bıraktın ben önemli tabi çok İbn-i Kayyum diyor ki Rahimah'da kulun diyor bu iki sure ile yani istihazede bulunma ihtiyacı bu iki sure ile istihazede e, bulunma ihtiyacı nefse yemeye, içmeye, giyinmeye olan ihtiyaçtan daha büyüktür kalmasına bunu söylüyorsam olduğunda şimdi bakın alimler diyor ki Rab Subhanahu ve Teala kuvvet ve izzet sıfatlarına sahiptir kuvvet ve izzet sıfatlarına sahiptir kim kendisine hakkıyla sığınırsa ona kimseye, kimsenin özgürlüğü dokunamaz çünkü kuvvet ve izzet sahibi olan bir insana hakkıyla sığınıldığı zaman sığınmada bir halal olmadığı zaman kimse ona zarar veremez aleyhissalatü vesselam buyuyor ki e, o dedi kerimeti kim her kim e, o dedi kerimeti lillahi tamamati müşerrümen halak dersen şu duada öyle bir kelimatullah insanlar üstadın şerruna kadar diyor ki lan nedir ruhu şey hatta yertahire hmm, ta ki o bulunduğu menzilden ayrılıncaya kadar onun hiçbir şey zarar o yüzden ne yaparız bu, bu hadiste neye dedik bak e, o ruhu sığınırız İslam'ın milletini Şimdi Subhanallah önemli bir şey var burada yani Acayip bir şey var Kutubu Rahmanullah diyor ki Bu diyor bu hadis için Kul evzu bira Kul evzu bi kelimatillah Kelimatin inşallah halak Kul bi kelimatillah Kelimatin inşallah halak Yani yarattıklarının şerrinden Allah'ın tam olan kelimelerine Şimdi Allah'tan gayrısından verdiği insan ne Nasıl Allah'ın kelamı olamazsın? Çünkü Allah'ın kelamı ne? Mahluk değil, Allah'ın kendisi de zaten Allah'ın sorunu Öyle şey anladık? Hadi yeri gelmişken gerçi ismi kısaltmıyorum size fayda babından bunu getirdim Şimdi Kur'an mahluktur diyen bir insan Kur'an mahluktur diyen bir insan Kim diyor bu mahluk? Muhtemelenler İmam Ahmet'in dönemi görmüştüm ne kadar büyük olay vermişim Şimdi şimdi onların arasını çekelim biliyoruz Şimdi eğer Allah Azze ve Celle'nin kelamı Kur'an-ı Kerim mahluk olsaydı Nebi Sallallahu ne yapmış olurdu? Şirk işlemiş olurdu Neden? Ben Rabbim ne? Rabbim tam olan kelimelerini Eğer bir şey olsaydı mahluk olsaydı mahluka sığınmış olurdu Ahmet'in de böyle bir şey yok bu kutuyu söylemiyor bunu ben aklıma gelen son bir fayda var kutu benim şey kutu benim ben bir şeyin akıllıyorum aklıma geldi araya bunu koydum şimdi imam kutuyu bu, bu e, dua için diyor ki bu kadar diyor yani bir kısımdan gören bu kadar doğru bir sözdür diyor bunun doğruluğunu vahiy olarak ve de tecrübeyle anladık İmam Kutubahan ilmen bunu anladık yani hadis ilminde vesaire bunun sahih bir haber olduğunu ilmen biliyoruz tamam. bu bir hadistir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan da mevcuttur diyor diyor ki tecrübeyle de anladım diyor sahih olduğunu haberi yani ne manada öyle ki ben diyor bu haberi işitip amel ettiğimden beri diyor bana hiçbir şey zarar vermedi bak İmam Kutubu diyor ki ben bunu işitip amel ettiğimden beri bana hiçbir şey zarar vermedi ta ki diyor bir gün diyor bir gece beni akrep soktu sonra düşündüm ki o kelimeleri okumadığım aklıma geldi unutmuş şimdi onu hiç o doğru ama akrep sokmuş İmam Kutubi katılmadıkta Muhammed İbn Abdullah'ın olan hazırda bulunan kişiye güç yatırabileceği şeylerden istiazıda bulunmak caizdir aynı ikramda olduğu gibi güç yatırabilecek şeylerden Cabir radıyallahu anh tesadüse ne diyor benim mezunumdan bir kadın hırsızlık yaptı yani böyle bir kadın hırsızlık yapıyor benim mezunumdan birisi bu kadın tabi Nebi Fatılam'a getiriyor sonra hadisin aslında hadis şey, sonra aslında diyor ki Aadet bir ümmü selamı radıyallahu anha zevcin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi bu hızlık yapan kadın nebi sallallahu getiriyor ya Hadisi diyor ki sonra bu kadın hızlık yapan bu kadın Bunun üzerine nebi sallallahu hanımı olan Zevcisi olan ümmü selame'ye sığınıyor Ümmü selame'ye sığınıyor yani aracı olun belki diyor Seleme'ye söylüyor bunun üzerine Nebi Sassan tabi ne diyor valla Fatıma da o senin ne yapardı şimdi bunu güç getirebileceği bir mekanda şu insan e, çetere bile yani örfen şimdi bu dini caiz olup olmadığını söylemiş örfen ümmi seleme güç getirebilir mi? Erkan ee, getirir. Ee, şer'an değil, şer'an da bir satıdan tabii ki bundan dönüş. Fatıma dönüm ki Ama hissen bu mümkün mü? Bu ee, mümkün. Yani o nebi sosyalin olmasaydı da mesela bir kabul olsaydı. Nefsine uyup o cezayı kaldırabilir miyiz ondan? Kaldırır. Yani bu Burada şimdi sahabe sonunda bilgi çıkabileceği şey olduğu için buna şifre mi olduğunu haram bir şey söyle bakalım şunlara çünkü hadden, hadden ne oldu hadden kaçmak istiyor tamam o ayrı bir mevzu ama da bu da azet şey bu hadisten ne anlıyoruz Allah'tan da evine güç getirebilecek şeylerde sığınmak işte azede bulunmak ancak ölülerden istihazede bulunmak bu işin şey. Allah subhanahu wa ta'ala ne buyuruyor innehu kâne ricalun minel ins ye'udûne bi ricalun minel cin fezâdûhum rahafa bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı bununla da ne yaptı? onların azgınlıklarını arttırılmadı şey bunu da anladık inşallah Evet. Şey şey şey Aynen. İstihanedeki taksim, istihadedeki taksimle de böyle. Aynı. O da Evet, müellifin de aksına dönüyoruz. Ve enva'ı ibadeti leti emarallahu bihi misil islam ve iman ve ihsan ve minha eddua ile khawfu ve reca'u ve tevakkul ve gazbetu ve rahmetu ve nuhşu ve haşyetu ve inabetu ve istianetu vel istiadetu vel istigase bir de istigase var şimdi bak hakikaten biraz müşkilat değil mi? yani istiane yardım istemek şu bulunmak istihasede bulunmak bakımdan hepsi laf tanımlayıcı ama bu derslerde bunlar tanımlayıcı bunların hepsini anlattık Kur'an-ı Kerim hiçbir kelime yok ki lafızları aynı olurken not anlatıyor %100 eşit manalı olsun E şimdi bunların hepsi lafzın Kur'an-ı Kerim'de geldi. Şimdi Allah Azze ve Celle istirasıyla ondan yapmamı istiyor. Bir de istirası var. Şimdi istirası İstestagıysûne rabbekum festezâbelekum Hani siz Rabbinize istirasıyla bulunuyorsunuz ya şimdi müellif istirası yedikten sonra onun bölümünde şöyle diyor ki ve böyle istirası istigasının delili de şudur kavluhu Teala Allah Azze şu kavludur istestagıytuna rabbekum festecabe lekum hani siz Rabbinizden istigasede bulunuyordunuz da o da size ne icabet etti şimdi Rabbinizden istigasede bulunuyorsunuz da bulunuyordunuz da size icabet etti o zaman anlıyoruz ki nasıl istiaze ibadet Allah'tan gayetine yapılmış güç İstigase aynı şekilde Peki ne fark var? Şimdi istigase biz Allahu Alem Onu istiazeden ayırmak için Türkçe düşündüm taşındım Çok böyle güzel bir Türkçe aklına gelmedi sadece bir gün bir yerde denk geldi ki bu ona uygun Rıvası Allahu Alem biz imdat bunu çünkü istiaze sığınma istigasa da imdat sığınma yani aralarında fark var şimdi şöyle yapalım istigasa'nın aslında alimlerin anlattığı iyi manayla anlatacağız zaten onda bir sorun çözülecek de hani ön, yani ön Türkçe'de buna bir isim verme bağımda çekilmiş çünkü zaten hayatta da o kadar bir şey özellikle Allah subhanahu wa ta'ala beraber o kadar özel geniş bir beraber o kadar böyle geniş manaya beraber şey ki Allah'ın özel kelamı bunun böyle önce Türkçe tabi karşılayamadım dünyanın şimdi bir karşılamaz sonuçta Kur'an tefsiri böyle bu o yüzden alimlerin tarifine döneceğiz alimler der ki istifasayı tarif ederlerken talebul gavsi fi hali şiddet şiddetli halde şiddetin baş gösterdi şiddetin zorluğun gündeme geldiği anda istenilendir yardımdır buna da ne demek Türkçe'de imdat denir değil mi çünkü imdatta imdat kontrolü biraz karşılıyor değil mi çünkü e, mesela bir insan dese ki e, diyorum ki bir tane bir elbise hoşuna gitti parası da yok artık, hoşuna gitti yani parası da yok artık. Allah'tan yardım istemesini istirhat edenler şimdi bir şiddetli bir şey yok yani yani bir tane elbise çekmiş yani bir elbise beğenmiş onu istiyor bir şey yok yani o yüzden onu imdat grevi denir mi öyle bir şey denmez ama diyor ki yangın her yeri sarmış evin içinde çıkamıyorsun kapıdan tam yöneliyorsun kapı, kapıyı da sarmış ateş orada Allah Azze'den istemeye istirahat edilmiş anladık arkadaşlar istirahatı şiddet halinde tamam o zaman Allah din Türkçesi ne olmuş oldu siz Rabbinizden şiddetli bir durumda sıkıntılı bir anda yardım istiyordunuz da o size ne? o yüzden diyoruz ki biz alemlere fehmine dönmediği zaman anlaşılmaz bu ilim anlaşılmaz bu ilimin fehmedilmesi bu Allah ve öyle haberde ne yapmış şimdi yine olmalar haberde ne yapmış Alimler alimlerle anlayacağımızı yapmış geçmiş onu görmüş yorumlamamış tamam yüzden İbn-i Kayyum'un da bu kelime için söylediği gibi rahimahullah ki el-istigâsatı la tekunu illa ba'de zâh istigâsı ancak korkuya düşmekten sonra korkuya kapıldıktan sonra istenilen şeyin içindir zorluk sıkıntı şiddet halinde hissedilmiştir şimdi burada çok önemli bir şey anlatacağım istigase mefhumunu daha iyi fıkhet lazım şimdi buraya çok iyi dinlediniz yazmayalım şimdi buraya çok iyi dinleyelim istigasenin ilmi dakik ince manası neydi Arap dilinde şiddetli kötü bir hal durumunda istemenin içindir istirahat nedir? şimdi tek örnek verelim mesela bir şehirde su var su var barajlarda mesela İstanbul'u düşünün mesela barajlarda ne var? su var bunu biliyoruz haberlerden de bunu biliyoruz bu haberler fasık olduğu için itimat etmedik ama ne bir insan adamımız Müslüman değilse bir haber verdi taraflarda söz bu şehirde su var ama su sıkıntısı görüyor. bunu sana sadık insana haber verdi zaten kendim gittim gözlerimle gördüm yani ileride Allahu Alem su sıkıntısı yaşanacağı hissediliyor neden çünkü bazıları su oranı az görmüşsün yani doğruluk oranı yüzde onlarda yüzde beşlerde ve yaz da çok kulak geçiyor yağmur da görmüyor yaz da geldi havalar iyice de sıcak barajların su azlığından dolayı ileride bu tahmin edilir bu kat'i değil yani böyle bir sıkıntı görülüyor şimdi biz şu anda sıkıntıda oluyor muyuz geldiğinizde elde etmez sıkıntı olmuyor ama bu sıkıntı gördüm sonuçta çünkü hala su var çeşmelerden su geliyor ve belediye de suyu kesmemiş bakın böyle örnek veriyorum kendim şu belediye de suyu kesmemiş yani şu an bir sıkıntı yok yani tam bir manada sıkıntı yok demiyor çünkü bunu zaafiyetini belki hissediyoruz ileride şey olacak ama böyle bir sıkıntı yok yani su adına suyu kullanma adına şimdi burada Allah Azze ve Celle'den istirafede bulunmak ileride sıkıntı yaşanmaması için buna ne denir? bunu istigase denir mi istigase denir? bunu ne denir? istihane denir yardım isteme denir istigase denir anladık mı şimdi? arasındaki fark çünkü Allah bir ayette kendisini istihane yapmamı istiyor mesela Fatiha'da İyâke Nâmidu ve İyâke Nâmidu bir ayette e, istihane yapmamı istiyor o da ne kula evde bir Rabbim bir ayette istigase etmemiz istiyor bunun için bir vaat olmuş ve istirahat da onun böyle istesaraytın varan bakın sesleri alır bunun arasında fark var aynı öyle nasıl ayrı işte bunlar alimler bunları baklardan bakmışlar siyah silahlardan Arap gibi edebiyatın inceliklerini biliyorlar bunlar hepsi bize anlamışlar şimdi bunun ne gibi bu olay istirahatı denir neden? Çünkü henüz su sıkıntısı yaşanmıyor. Henüz sıkıntı yaşanmıyor. Sadece yaşanmasının. bekleyin. Peki o dönem geldi. Ve su sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Yani aradan böyle bir iki ay daha geçti, hiç yağmur da yağmadı, insanlar da kullan, kullanmaya başladı suyu. Yani, pardon, insanlar da kullanıyordu zaten suyu. Su ne oldu? İyice artık biber oldu şimdi insanlar yağmur duasını çıktılar dikkat edin bakın yağmur duası kısmını özellikle bir yerde daha bağlı çünkü yani o dönemde bir sıkıntı yaşanmaya başladı ve insanlar yağmur duasına çıktı buna ne demek buna ne denir istigase denir istiaze istigase istiaze ile istigaseye ayrılmalı ne denir buna istigase neden çünkü sıkıntı yokuydu anladık çünkü istigafe kelimesinin içinde bunda bu var bir ve baktığın zaman Kur'an sünnetindeki bütün istigafe fiyatlarına da hep böyle sıkıntılı halde istenilen şeylere denmiştir işte istigafe Bak, alimler bunlara hep bir kadın çekmişler halbuki sen bunu Kur'an sünnetini okusan hiç aklına gelir mi ya acaba bu hangi durumda bu istigafe denmiş demiş hangi durumda istigafe demiş tam yardım istedi bir okuyup geçersin Anlatabiliyor muyum? Yani ama işte ne bunların hepsi yani Allah'a Azze'nin ne söylediğini iyi fikirlerimiz tamam e, istigafeyi sen şey genel olarak yardım de tamam manalar çok yanlışlık eksiktir ama çok yanlış değil ama fıkhettin mahiyeti olduğu gibi ama istigafeyi öğrendikten sonra şu ayeti okusan siz Rabbinize istigasede bulunuyordunuz ve o size icabet etti anlıyorsun ki şiddet halinde istedikleri çünkü bir insan çok şiddetli olmayan yani şiddet bulunmadığı bir şeyden de Allah'tan yardım istiyordu değil mi? bir elbiseyi elde etmesi gibi yani ikinci eş talep ediyor bu adam yani çok ihtiyacı yok ama ikinci bir sevdiği bir kadın oldu ikinci bir eş talep ediyor bu istirasın günü çok mu sıkıntı ama zaten öldü o yüzden baktığın zaman yani çok sıkıntılı olmayan hal, halde de yardım isteme demiş peki bu ayette bu insanlar şiddetli halde mi yardım istemiş yoksa şiddetli olmayan bir halde mi yardım istemiş bunu siyah siyasetin tayin ettiği gibi istirahatının manasının ne olduğu da tayin ediyor bunları mı? şimdi dikkat edelim burayı anladık mı istifası bak şimdi yardım, bunlar yağmur duasına çıktı diyor bu sıkıntı yaşadık biz yaşadık sonra ki kardeşlerimiz öyle olmayacak hadi çıkalım ne yapalım sıkıntı yaşıyoruz ev koktu çamaşırlar birikti mahvolduk yani <laughs> değil mi? Ee, o zaman ne lazım bize? su lazım sıkıntı çekiyor Hadi alınmış teyemmimiz olmuyor sıkıntı e ne yapacağız hadi gidelim ne yapalım yağmur bırakın buna ne denir? İstifat edilmedi şimdi dikkat fıkhetin mi buraya var işgal var mı? bak üzerine çok dakik bir nokta bina edilir buraya kadar anladık değil mi? sen ahi sen şimdi dikkat edin şimdi istiska yağmur dilemiş yağmur duasına çıkan ismi nedir? istisha istisha öyle üstünse hal ifadeler istikrar tamam. yani yağmur bulanı nedir bu? bu istigafedir yani sıkıntının kaldırılmasını istemektir bu kuraklığı susuzluğu gideren şey nedir? su şimdi şöyle bir toparlayayım ben istiska biz sıkıntı geldi gün başımıza bir yağmur duasını çıktı Allah'tan istigasada bulunuyoruz değil mi? Peki yağmur duasının kendisine ne denir? İstisga Tamam Şimdi Dedik ki bizim yağmur duasına çıkmamız istigasadır yani sıkıntıların kaldırılmasını istemektir Peki biz Allah'tan sıkıldığın kaldırılmasını isterken bu susuzluğu ve bu kuraklığı gideren şey ne olacaktır? Allah Azze ve Celle bizim istihasımıza talep ederse ne olacaktır? Allah Subhanahu ve Teala indireceği yağmur olacak değil mi? Ha? Yağmur olacak dikkat edin Peki yağmurun isimlerinden bir tanesi de nedir biliyor musunuz? İstigasenin kök manası var Gavs Gavs İstigasenin kök manası var Gavs yani şiddetli şiddet manasını içeren vasıf o yüzden yağmurun isimlerinden bir tanesi Kur'an'da da vasıftır istirrata o gelir şimdi istirratanın manası şiddetli bir anda yardım etmek yağmurun o zaman manası ne olmuş oldu yağmura ne isim veriyorlarmış şiddetli manada yardım ne demek ya yağmur yağmura şöyle diyorsun arkadaşlar şiddetli manada yardım yani neden? E, çünkü neden? istisra yapıldığı zaman Allah subhanehu ve teala istirahatinin vesilesi olarak ne indiriyor? yağmurcu o yüzden yağmurun içinden bir tanesi de istirahat eder tabiri bir sahası çok, çok manasını kalır tamam pardon ee, gayet gayet tamam çünkü istirahata nereden alınmış? Hayır, kötü kötü şimdi verdiğin şu manaya bir toparlama yapacağız bakın şimdi Allah Kur'an'da ne buyurdu? İstestahıyfuna rabbakum festecabe Siz Rabbinizden istigafede bulundunuz İstigafede bulundunuz Rab ne yaptı? Size icabet etti İstigafı ne demek? İstigafede bulunmak ne? Şiddetli bir halde yardım talep etmek Bunun Türkçesini bilmiyorum yağmurun isimlerinden bir tanesi de imdat kalp istigase kökünden almış istigase imdat demek imdat demek Türkçe yok o manayı artık yağmurun manalarından bir tanesi de imdat yani imdat yağıyor arkadaşlar bu da imdat yağıyor çünkü neden istigaya çıkanlar yağmur duasına çıkanlar çıkma filmine ne diyoruz istigafede bulunmak şiddetli bir halde talep talebin karşılığı neyle veriyor yağmur Eskiden o yağmurun ismini Görün İşte bunların bak alimler buradan istimbatla bir yirmi sene yirmi bin sene eğer üçüncü ilimsiz halisiz okursan bu istimbatı çıkaramazsın yağmura gayet ismi vermiş, bu gayet gayete baktığımızda istirahatıdır istirahatı şimdi de haldedir o yüzden yağmur istirahatı için yani şimdi Türkçe mantıkla bu e, sen desen ki arkadaşlar imdat lazım herkes sana deli gözüyle bakarsın ama Allah subhanahu ortada ta'ala yani için neler için varmış ve gayet şu mana vardır şiddet manası vardır şiddeti izale manaları vardır izaleyi talep etme manaları vardır tamam. o yüzden her zaman gereksin abimsiz olmuş konumda en son söylediğimiz yer ince noktayı anladın mu O en son karşı Diyor ki ne alaka şimdi yağmura? Gayetlenmiş. Ne alaka? Yağmura neden gayetlenmiş? Gayetin manası imdattır. Halbuki gayetin içinde şiddet sıkıntı manaları var doğru mu? İstigate gayet aynı şeydir. İstigate gayet. Ortada çünkü istigatedeki ebesin aklı yoktur. Mesela kahvedeki oradaki uzatmanın kavul olması gibi ve kâlemin tüm şeyle olması tüm işte zaten de e, zatenin de reis olması asli o yüzden reis şey, reis ve, e, işte rafa mesela burada şu bağlantıda var havuz azam derler mesela havuz derler en büyük halinde şimdi her zaman Arap dilinde bulunmuş çünkü bu hadis Hayır bundan yakalıyorsunuz değil mi amayı? Evet. Şimdi o zaman elimizde neler oldu? Şunlar oldu dua Başka? İstiaze Başka? İstigase üç şey oldu elimizde bir de istiane bir de şey oldu elimizde birbirine çok yakın ama ve aralarında imza farkların olduğunu tamam ne oldu şu ana kadar ne müellifimiz birbirine yakın manalar dua istiade istiane ve istirası peki dua ile istirası arasındaki fark nedir dua etmek ile istirası istirası neydi şiddetli bir halde evet. o zaman diyor ki bak istirase ancak kerih görülen şeylerden dolayı yapılır yani şimdi sıkıntı çekilen kerih görülen durumlarda yapılmanın içindir istirase yani bir insan dese ki ee, diyelim ki adamın çok güzel bir arabası var çünkü üç model almak istiyor yani sıkıntısını yaşamıyor arabası çok güzel değil mi ama istedi ki bir, bir üç model alayım yani sıkıntıdan dolayı değil yani ihtiyacından dolayı beş işte evet kadına istedi şimdi buna istirhat edilir mi? evet buna ama dua edilir mi? yarın bana bu arabayı dua edilir mi? istigase ile dua arasındaki fark anlatıyoruz anlıyorum tamam Allah Kur'an'da bir bakıyorsun bana ben dua istiyorum diyor bir bakıyorsun istigaseyi de kendisinin istenmesini istiyor dua ediyorum tamam nedir arasındaki fark istigaseyi de şunu tutuyor o yüzden bir ikinci araba isteyen bir insanın duasını ne demek dua demek talebini ne demiş dua demiş yağmur duasına çıkan talebini ne demiş sallallahu aleyhi tamam. o zaman ne diyoruz arasındaki fark istirafı ancak, ancak kerih görülen şeylerden dolayı yapılır dua ise daha an daha geneldir tamam o yüzden her istirafı aynı zamanda nedir duadır her istirafı aynı zamanda nedir duadır ama her dua İhafe değil Çünkü sen her sıkıntılı bir şeyin kaldırmasını istediğinde zaten dua etmiş oluyorsun Ama her dua ettiğinde istirahat etmiş olmuyorsun Çünkü dua, duayı bazen sıkıntılı şeylerden dolayı yapılır Bazen sıkıntı olmayan şeylerden dolayı da dua yapabilirsin Değil mi? Evet. Burayı anladık Peki istirahat ile istiaza arasındaki fark ne? vasılasıyla evveli Rabbil tarafta istiaza var İstestagaytun Rabbekum festecabe lekum Siz Rabbinizden istigafede bulunur size icabe etti Burada da istigafe var O zaman istiaza ile istigafe arasındaki fark ne? İstiaza şudur bakın seni korumasını ve senden bir şeyin gelmesini istersin bu da istiazı nedir? seni korumasını ve senden bir şey e, pardon sana bir şey gelmesini yani kötü bir şeyin gelmesini mesela engellemesini istersin o zaman sığınma ismi vardır daha böyle çünkü Türkçe'ye de hakikaten bu biraz karşılıyor çünkü sığınma dediğimiz zaman daha böyle sana bela geliyor ama isabet etmemişler sen yani o def etmesini istiyorsun sen sığınmada o zaman ne var bela gelmeden daha o belanın gelmemesi için o belayı def etmek için bir talep var istiare mudur istirası ise sana dokunmuş hatta ulaşmış istemediğin şeyin ifade edilmesi evet, yani şöyle bir örnek veriyor yağmur sıkıntısı var ya yağmur yağmur da biliyorsun yağmur pardon e, susuzlu, su sıkıntısını susuzluk sıkıntısını bekliyorsun ileride orada Allah azze ve celle istediğin zaman ne demek onu hem dua hem istiaz edin çünkü daha başına okul gelmemiş peki çeşmeler kesildi ona ne demek işte kahretmiş işte azze bela gelmeden def edilmesi var alttan geliyor senin saldıracağını biliyorsun Şu, bir adama gittin korumasını istedin Ben bunu ne demek istiyorum aslan pençesiyle yakaladı ısırmaya başlıyor sen direniyorsun direniyorsun buna ne demek istiyorum anladık bahse geçen dediklerde mesela ne diyor İstecabetun Rabbikum Festecabetun Ayette geçen İstecabetun size icabet etsin Niçin bunu diyor Allah? Şimdi Bedir'in Nebi Sassalem müşriklerin çoğunu görünce ne yaptı? Allah'tan de buyurdu Ya Allah'tan istigafede buyurdu İşte bak Allah bu ayette bunu kısa ediyor Yoksa siz Rabbinizden çünkü bu onunla alakalı siz Rabbinizden istirahatede bulundunuz o da size ne? icap edildi şimdi böyle bir günleri tutan müşriklerin çoğunu görünce sıkıntı ne oldu? hasıl oldu sıkıntı hasıl oldu işte Allah bu ayette bunu kısa ediyor nasıl da Allah müşrikler görünce yani sıkıntılarla sahabeler karşılaşınca Nebi Sallallahu sıkıntıyı gidermesi yani Nebi Sallallahu sıkıntıyı gidermesi için Rabbine yönelmesine dua demedi ne dedi? İstiazı da demedi ne dedi? İstiane de demedi ne dedi? İstihafe dedi Görüyor musun? Alimler Abi sen bunu nereden anlamışladın? Yok bu, bu, bu, bu olay Bedir'de olmuş ha Bedir'de okulmuş orada bulduğuna göre bu sıkıntılı bir şey e, sıkıntılı bir şeyin mukavelinde bir istilası olmuş o zaman istilası sıkıntılı bir şey var nereden çıkar şimdi hepsini alimlerin ince kaldırışları fehimleri işte fıkıh dediğimiz olay bu meselenin çünkü neden artık sıkıntı vuku bulundu çünkü bakın bir edin savaşta daha çok özellikle psikolojik sıkıntı psikolojik sıkıntı çok önemli yani psikolojik sıkıntı çünkü kişide özellikle mesela müminde iman gücü dediğimiz olay var yani iman var müminde tamam mı? iman olanından dolayı çok fazla bir e, şey sıkıntı vermeyebilir yani bu adam benden daha kalıplı benden çok fazla sıkıntı vermeyebilir ama verdiği zaman bu sıkıntı psikolojik olarak senin çok daha zayıf olmana sebep olur ve o gün Bedir'de psikolojik olarak bu sıkıntıyı çektiler sıkıntı hasıl oldu İlla sıkıntı olmayan saldırıp seni kılıçladıktan sonra kılıçlarlarken senin Rabbine yönelmen demek değil yani sıkıntı orada düşmanla karşılaştın hasıl oldu o sıkıntı hasıl olunca Allah bunu nasıl kısa etti istesavayısın ve Rabbekum tefsizade ki Rabbinizden istesavayısında bulunuyormuş o da size güzel o yüzden istesavayısında şiddet halinde Allahu alem subhanahu Allahu alem önümüzdeki çarşamba veya perşembe yani pardon bu önümüzdeki perşembe değil ondan sonraki perşembe çünkü neden dedik aklına pazartesi yapardık pazartesi olmaz pazartesi dönüyorum zaten genel yani zaten o saatte dönüyorum mümkün değil çünkü benim pazartı gördüğüm bir falan olmuş e, ee, salı günü dersimiz yok zaten ee, çembe yardım için perşembe perşembe olacak perşembe olsun benim dedi perşembe değil ondan sonra perşembe yani aramaya gerek yok telefonla eğer ekstra bir olmayacaksa derse göremeyecek olan benim açımdan gereksince ara, arama telefonla bir ama aranmadığı şey değil ki ittifakımız gereği Perşembe günü görüşürüz. Allah'a emanet olun.